Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytadi: "Masjidlar Allohning yerdagi uylaridir. Unda namoz o'qiganlar Allohning mehmonlaridir." va Alloh taolo o'zini uylariga kelgan mehmonlarni hurmat qilishlik Alloh taoloning haqqidan marhamat qilgan. Ya'ni biz modomiki Alloh taoloni rozi qilish niyatiga kelgan ekanmiz, Allohning mehmoni qatorida bo'lamiz va bizni Alloh rozi qilishlik Alloh taoloning haqqi bo'ladi. Alloh taolo o'zi rozi qilgan bandalardan qilgan bo'lsin. Ulamolar aytadi, musulmon kishini albatta 3 ta qo'rg'ondan bitta qo'rg'oni bo'lishligi shart yoki uchalasi bir vaqtda bo'lishligi kerak yoki uchalasidan bittasida doim bo'lib turishligi kerak. Bitta qo'rg'oni masjid, Modamiki musulmon masjidda bo'lar ekan, dunyo qisqi fuzul fasodlardan omonda bo'ladi. Doim masjidda imkoniyat bo'lmayapti turishlikda, ikkinchi qo'rg'oni Allohning zikri. Ya'ni tilida, dilida Allohni zikr qilib turishi kerak. Shunda u albatta bir qo'rg'onda ichida bo'ladi. Va uchinchi qo'rg'oni Qur'on tilovati. Uchalasiga ega bo'lgan kishi shaytondan uzoq bo'libdi deyiladi. Endi mana shu uchala qo'rg'ondan birortasida bo'la olmayotgan bo'lsa bir inson, albatta u shaytonning qo'rg'oniga tushib qoladi deyiladi. Modamiki biz bu yerda Alloh o'tirib o'tiribmiz bitta qo'rg'on, Allohning zikrini qilyapmiz ikkinchi qo'rg'on va Allohning kitobidan darslar bo'lganyapmiz, biz to'liq qo'rg'onda o'tiribmiz. Mana shuning uchun Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Masjiddan mavizani eshitib chiqib ketganimizda yoki namozni bir ado qilib chiqib ketganimizda hamma bir xil xotirjam holatda chiqib ketadi. Siri biz qo'rg'onda edik. Shaytonni vasvasasidan uzoqda edik. Dunyoda mushkulalardan qalbimiz uzoq bo'ldi. Allohning zikrini qilganimizda qalbimiz orom oldida ana shu qalbimiz ozuqa, iymonimiz ozuqa qolgan holda masjid tarqigan bo'ldik. O'tgan safargi suhbatimizda siz bilan mana Ayyub alayhisalomning qissasini o'qib o'rgangan bo'ldik. Ayub alayhisolamning qissasi bizga bir qancha xulosalarni berdi. Ana shularni qisqacha takrorlab qo'ysak, inshaalloh to'g'ri bo'ladi. Alloh taolo oladigan xulosamizni birinchisi bir bandasini yaxshi ko'rsa deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam balolaydi. Moliga, joniga imtihonni beradi va shu bilan gunohlarini tozalab, yana sabrligi ham qilib qo'yadi. Insonning boshiga yaxshi kun keladi, yomon kun keladi, musibat kelgan paytda Alloh taolo u bandaga sabrni ham bergan bo'lsa, Alloh yaxshi ko'rganligining bir alomati. Oladigan xulosalarimiz yana bittasi shu bo'ldiki, Alloh taolo mana shu musibat yetgan paytda sabr qilsa va taqvo qilsa, albatta mushkulini oson qilishligini mana Abu Bakr qissasida ko'rib chiqqan bo'ldik. Mana Yusuf alayhissalom ana shu akalari kelib o'zlarini 22 yil burun qilgan xatolarini tan olib, Alloh biz ustimdan sizni aziz qildi deganda fa innaman yattaqi va asbir fa innalloha la ajral muhsinin deb javob berdi. Kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini ajrini zoyi qilmaydi deyildi. Boshimizda yaxshi kunmi, yomon kunmi, taqvo qilsak, taqvo qilish besabr bo'lmaydi. Taqvo qilsak, lekin sabr qilmaydigan bo'lsa, shu taqvo qilishlikka bizni ajrimiz to'liq bo'lmay qoladi. Ayyub alayhisalomga Alloh taolo ne'matni to'la to'kis berganda ham taqvoda bo'lgan edi. Hamma ne'matni olib qo'yganda taqvoda bo'ldi. Hatto dard berganda ham tamomiy taqvoda bo'ldiki, 80 yil ne'matda, rohatda yashab turib, yana 80 yil mashaqqatda yashamasdan Allohdan shifo so'rgani uyalaman dedi. Ya'ni xulosamiz taqvo qilar ekan, Faman yattaqillaha yaj'allahu lahu va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladiki, kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh taolo u kishiga mahrojni beradi. Mahroj nima? Ana shu qiyinchilikdan chiqib ketishning yo'lini beradi. Shuylarmi? Davomida nima bor? Davomida kutmagan joydan rizqini beradi. Demak, halol bo'lay, yolg'on gapirmay, tijoratim pokiza qilay deb turib, ko'p ham yurishmayotgan bo'lsa, bu taqvo qilganligimiz uchun shunday bo'lyapti deb o'ylamaydi. Alloh taolo sinayapti. Demak, taqvo qilmasak ham shunaqa bo'lardi ekan. Endi taqvo qilgan paytda, ish yurishmayotgan paytda, taqvo qilsangiz, ko'p ham bo'lib ketmayotgan paytingizda sabr qiling. Alloh sizni sinayapti. Taqvoda sabr qiling, Alloh mushkilingizni oson qiladi va kutmagan joyingizda nima qiladi? Ayyub alayhisalom qayoqdan boy bo'lib qolishligini tasavvurga keltira olganmidi? Alloh taolo so'rashiga shifo berishini mana 18 yil o'tgandan keyin ko'rdik. Xohlagan lahzasida duo qilsa ijobat qilardi ekan Alloh taolo, lekin taqvo qildi, kutdi, rozi bo'laverdi, iloji bo'lmay qolgandan keyin duo ham qanaqa bo'ldi? Menga kasal yetdi, menga moni ber, oni ber demadi. Parvardigor menga musibat yetdi, sen holimni ko'rib turibsan dedi. Ya'ni senga holimni aytishligimi hojati yo'q. Alloh taolo qanday qilib aytib qo'ydi? insonning aqli bovar qilmaydigan holat bilan boyitib qo'ydi. Ustiga ana shu chigitkalardan bir bulut kelib yog'di. Ustiga yopishdi. Chigitkalar oltindan edi. Demak, vayash Allohu mahrajan qiyinchilikka kirib qolgan banda taqvoda tursin, chiqib ketadigan joyni ko'rsatib qo'yadi, deydi Alloh taolo. Suvni berdi, urkuz birishlik. Oyog'ingiz yerga uring, suv chiqdi. Yuvining iching dedi. Shu bilan shifo berdi. Mushkiladan chiqardimi? bir necha lahzalarda qaytarib qo'ymadimi yoshligini? Va orqasidan nima qildi? Kutmagan joyidan rizqini ham berdimi? Yuvinayotgan u pul so'ramagan edi Allohdan. Musibat yetdi menga deb holingni aytib qo'ydi, Alloh salomatlikni ham berdi, pulni ham berdi. Demak biz e, fabutaho indallohi rizqo fa abuduhu shukuru. Alloh taolo aytadi, rizqni Allohning huzuridan istanglar. Qanday qilib? Ibodat qilib, shukr keltirib. Albatta bozorimiz, do'konimiz, hunarimiz biz sabab. Biz faqat do'kondan, faqat bozordan topmaymiz rizqimizni. U sabab, uni qilishga buyurilganmiz. Lekin rizq bari Alloh tomonidan beriladi. Ibodat qilib, shukr qiladigan bo'lsak. Bu mana shu o'tgan darsimizni bir qisqacha e, xulosalari edi. Bugun sizlar bilan ana shu Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasini balolaydi degan hadisni davomi bo'lgan bir qissani gaplashamiz. Ya'ni bu qissa shu ma'noga dalolat qiladi. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandalaridan xato sodir bo'lganda shu xatolarning jazosini o'rnida berganki, qaytib bu xatoni nima qilmanglar? Takrorlamanglar. Bugungi qissamiz bu Yunus alayhisalom qissasi. Qur'ondagi eng ajib nodir suralardan bittasi, qissalardan. Nimaga nodir? Mana qissani o'qib chiqamiz, keyin inshaalloh bunga amin bo'lamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yunus ibn Matta. U kishining nasablari boshqa payg'ambarlarnikidaqa mukammal berilgan sahih ma'lumotlar yo'q. Yunus ibn Matta Ibrohim alayhisalomning zurriyotidan deyiladi. Ya'ni u Zunnun deb ham aytiladi. Nun deb xut yoki kit aytiladigan bo'lsa, ana shu baliq egasi, kit egasi nomlanadi. Qur'onda yana u kishi sohibul hut deb ham zikr qilinadi. Alloh taolo Yunus alayhisalomni Iroq Iroqni, hozirgi kundagi Iroqni shimolidagi Naynavo degan bir qishloqqa, qoriyaga payg'ambar qilib yuboradi. Mosul ro'barasida joylashgan ana shu Mosul bilan Naynavo o'rtasini Dijla degan daryo ajratib turgan. Mana Ibn Kasirni zamonlarida ana shu Naynavo qishlog'idan qolgan ba'zi asarlar bor edi ekan. Ya'ni qavm iymon keltirgandan keyin o'zlari sig'inayotgan butlarni olib chiqib tashlashgan, yuzi bilan yerga qulab yotgan ana shu butlarni qoldiqlari bo'lgan ekan Ibn Kasir zamonlarida. Alloh taolo Yunus alayhisalomni Naynivoga rasul qilib yubordi. Va inna Yunus laminal mursalin. Albatta Yunus elchilardan, payg'ambarlardan, rasullardan edi. Naynavo ahlini adadi juda katta bo'lgan. Farsallahu ila mi'ati alfin aw yazidun dedi Alloh taolo Qur'onda. ya'ni 100 mingdan oshiqroq bo'lgan Naynavo ahliga uni payg'ambar qilib yubordi. Mufassirlar 120 mingta bo'lgan bu qishloqda adadi deyiladi. Endi hozirgi kunda 120 ming katta songa o'xshamaydi. Hozir bizning bitta rayonimizda ham o'zimdan ko'proq odam bor. Lekin u davrdagi odamlar uchun bitta qishloqda 120 mingta odamda bo'lishligi u qishloqni katta ekanligiga bir dalolat hisoblanardi. Naynavo ahli yoppasiga kufrda bo'lgan. Yunus alayhisalom boshqa payg'ambarlar qatori Allohning diniga ularni targ'ib qiladi. Lekin ular boshqa qavmlar payg'ambarlarning gapini qabul qilmagandek qabul qilmaydi va avvalgi payg'ambarlarga qavmlar tajovuz qilgandek unga tahdid solishlik bilan tug'yonga ketishadi. Yunus alayhisalom bir necha yillar qavmini Allohning diniga da'vat qildi va alal oxir Alloh taolo ularga 3 kun muhlat berdi. Ya'ni Yunusga shunday buyruq bo'ldiki, ey Yunus, siz qavmingizga oxiriga tanbehni oxiriga oyoqlantirishda aytingki, 3 kundan keyin iymon keltirishmasa, ularni boshiga balo yog'iladi dedi. Yunus alayhisalom qavmini ogohlantirishlikka buyruq oldi. Boshqa narsa ega emas. Qavmiga bu ogohlantirishni aytgan paytida qavm u kishini masxara qildi. وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ Zannun o'zini qavmiga g'azab qilgan holda biz unga yomonlikni taqdir qilmaymiz deb o'ylab qavmni tashlab chiqib ketdi. Alloh taolo oyoqlantiring dedi, lekin chiqib keting demagan edi. Qavmi oxirgi ogohlantirishni qabul qilmagandan keyin qavmiga achchiq qilib, jahl qilib, besabrlik qilib, bizni tilbatgani o'lib ketishmaysanmi? o'lib ketishmaysanmi? Dedida qavmini tashlab chiqib ketdi. Qazon allan naqdiro alayh. Biz uni ustida qodir bo'lmaymiz deb gumon qildi. degan ma'no ko'rinadi tarjimani zohirida. Ko'pchilik mana shu oyatni tushunishlikda xato qiladiki, Yunus payg'ambar Allohga achchiq qilib chiqib ketdi. Allohga g'azab qilib chiqib ketdi. Zunnunning qavmidan g'azablangan holda o'z qishlog'idan chiqib ketib, bizni uning hukmiga, ziyoniga hukm qilmaydi deb o'ylaganini eslang. Bu yerda qudro degan so'z lan naqdiro degani qodir bo'lmaydi degan ma'noda emas, balki qadar ma'nosida. Yomonlikni qadar qilmaydi menga degan ma'no bor. Demak, lan naqdiro kalimasi qudrat ma'nosi emas, balki qazoi qadar masalasiga ishora qiladi. Ya'ni men Allohning payg'ambariman u, ular kofiru tashab chiqib ketsam Alloh menga yomonlik qilmaydi degan ma'noda chiqib ketgan edi. Ba'zida bo'ladi-yu, e, u namoz o'qimaydi. Ha bo'laveradi u. musulmon emas, u kofir u. Shunaqa bir hayot o'tayotgan bo'lsa, ehtiyot bo'l, Chunki Yunus payg'ambar, a men payg'ambarman u, Alloh menga yomonlik qilamidi degan hayolda chiqib ketgan edi. Muvayyat Abu Sufyon Abdulloh ibn Abbos oldiga kelib aytdiki, Qur'on oyatlarini ba'zilarini o'qib, ma'nolarini, tafsirini tushuna olmay hayronlikda g'arq bo'ldim. Mana shu mushkulardan meni qutqarishlik uchun sizni oldingizga keldim. Bu oyatni o'qib tushuna olmay lol qoldim. Menga tushuntirib bering bu oyatni dedi. Abdulloh ibn Abbos habrul umma edi. Ummati eng katta olimi edi. Qaysi oyat tushunmadingiz dedi. Muoviya aytadiki, ollohni rasuli bo'lgan Yunus, Allohning payg'ambari bo'lib turib, Alloh menga yomonlikni yetkiza olmaydi deb o'ylaydimi? tushunolmayapman shuni deydi. Ibn Abbos aytadi, bu siz noto'g'ri tushunibsiz deydi. Bu yerda lan naqdiro degan so'z qudrat emas, qadar ma'nosida. Menga Alloh yomonlikni ravo ko'rmaydi, men payg'ambarman deb qo'ydi. Yunus payg'ambar alayhisalom qavmi kofir edi. Ogohlantirish yetkazdi qavm olmadi, jazoga loyiq edi, lekin Yunus alayhisalomga chiqib ketishlikka izn berilmagan edi. Bu qissadan Muhammad alayhisalomga nima xulosa bor edi? Nima dars bor edi? Allohning buyruqlarini, ya'ni xususan Makki suralarda, Makkada tushgan qissalardan Makkada musulmonlar aziyatda, mashaqqatda, qiynoqda turgan paytda o'zvoshimchalik qilib bir ish qilib qo'ymang degan ishora bor edi. Ya'ni sizdan burungi payg'ambarlarning holidan ibrat oling. O'zini qavmini ruxsatsiz tashab chiqib ketgan paytda o'zvoshimchalik qilib qo'yganda nima ish boshiga tushib qoldi? Ibrat olinglar deyilyapti. Bu Rasulullohga xususan dars bo'lsa, bizga ham dars bo'ladi bu narsa. O'z boshimchalik qilib bo'lmaydi. Ya'ni oyat o'qib turib shart xulosa chiqara olmaylik. Ana shu oyatni sharhini o'qimasdan turib, bir hadisni o'qib turib, tarjimani tushunmagan bo'lib turib, shart hukm chiqarmaylik. Hadisni sharhlagan ustozlar bor. Biz o'qib ekan hadislarni sharhini o'rganaylik. Hadisni zohirini olib turib shuni aytadigan bo'lsak, xato qilib qo'yishimiz mumkin. Misol, Sibabul musli fusuqun va qitaluhu kufrun degan hadis bor. zohirini olaylik. Ma'nosi musulmon musulmon bilan so'kishligi fosiqlik, bir-biri bilan urushligi kofirlik dedi. Nima deb tushunamiz buni? Agar zohirni olsangiz, demak musulmon musulmon so'ysa fosiq bo'lib qoladi, urushsa nima bo'ladi? Kofir bo'lib qoladimi? Zohiri kofir bo'ladi deyapti. Ikkovimiz mushlashib kelsa kofir bo'lib qolamizmi ikkovimiz? Lekin kofir bo'lib qoladi deyapti-ku. Imom Moriyni oldiga bir odam kelib bir masala so'rabdi. So'rasa Imom Malik ozgina turib, men bu masalaning javobini bilmayman ekan debdi. E dedi, Imom Malik bo'lib turib bilmaysizmi shu narsani? Ha, u bo'lmabdi deganday qilganda Imom Malik bor degan ekan. Madinani to'rtta devaligi bor. To'ro devalligiga chiqib turib baqir, Imom Molik mo masalani bilmaydi ekan. Ya'ni bilmayman deyishli yarim ilm. Mana shu yarim ilm yo'q bizda. Biz bilamiz. Bilmayman deb qo'yishlik yarim ilm. Imomi Moliydek mazhab boshchi bo'lgan eng katta olimlarimizdan bittasi bilmayman degani nima qilmayapti? Uyalmayapti. Demak, bilmayman degan odam olim hisoblanar ekan, degan. Bilmayman deyishni o'rganaylik. Men bilmayman ekan, men so'rab kelaman domladan deyaylik. Hadisni qarasangiz, so'kilsa fosiq bo'ladi, ursa kofir bo'ladi deyapti. Mana Muoviyat ibn Abu Sufyan arab bo'lib turib, xalifa bo'lib turib Abdulloh ibn Abbos oldiga kelib aytayapti, men tushuna olmadim bu oyatni. Bo'lmasam arab bo'lgan u kishi. Payg'ambarimizni ko'rgan u kishi. Tushuna olmasdan uyalmayapti kelib so'ragani. Bilmaganni so'rab o'rgangan olim o'shaga zolim bo'lmaylik o'zimizga o'zimiz. O'rganaylik so'rab. Va zannuni iz zahaba mughadiban fadanna an lan naqdira alayh. Ya'ni Fatvo aytishga shoshilmaylik, gap qisqasi. Bilmayman to'g'rilik, yutkizmaymiz inshaalloh. Oyatning ma'nosi mana shu. Yunus alayhisalom Allohning iznisiz o'zini qavmini tashlab dengiz tomonga qarab chiqib ketdi. Alloh va'da qilgan birinchi kun kelganda Yunus alayhisalom qavmning ichida yo'q edi. Osmondan qora bulut ko'rinib keldi-da, Naynavo ahlimizda shunday turdi. ichidan chaqmoq chiqib turgan edi. Ya'ni 3 kun chiqib turar edi. Hozir ichimdagi narsani yog'diraman degandek. Qavm shoshib qoldi. Yunus haq gapirgan ekan. Yunus rost payg'ambar ekan. Yunusni istaylar, qani iymon keltiray, lekin Yunus alayhisalom yo'q. Nanavo ahliga qo'rquv kirdi. Endi boshiga bir balo tushganda hamma Alloh deydi. Balo ko'ringanda hamma Alloh degan. Lekin hammani Alloh deganligi boshiga balo kelganda asqat to'rmagan. Ular aytishdiki, kiborlar yig'ilishdi qavmda. Qasamki bu Alloh taoloning balosidir. Vallohi bu halokat. Odamlarni jamlaylar işte. Butun 120 mingta odamni to'plashdi bir joyga. Bu balodan qutulishning yagona yo'li iymon keltirishlik deydi. Işte. Lekin iymon keltiraylik desa, payg'ambari chiqib ketib qolgan. Nima qilishdi? Endi Allohga iltijo qilamiz. Nafs muroqqa ko'ngillardagi ishdi. Işte. yig'lasin hamma dedi. Emizikli bolasi bor ayollarni bolasi bilan onasini otasini ajratishdi. Bola onam deb yig'ladi, ona bolam deb yig'ladi, hamma yig'ladi. Shoyat biz yig'layotganimizni ko'rib Allohni rahmi kelsa. Falaula kanat qoyatun amanat fanafaha imanuha. Alloh taolodan balo kelgach, biror qavmni Alloh taoloning balosini ko'rgandan keyin keltirgan iymoni foyda berganini ko'rganmisiz? Ya'ni tavba eshiklari ochiq, modomiki kun mayoqdan chiqib qolmabdi, g'arg'ara shu kelib qolmabdi, tavba eshiklari ochiq. Shunday emasmi? Baloni ko'rgandan keyin Solih alayhisalomning qavmi go'shtni yeb qo'yishdi tuyani so'yishib. Sizlarga 3 kun muhlat deyildi. Birinchi kun go'shtni yegan butun qavmning yuzi sariq rangga kirdi. Solih alayhisalomning va'dasi haq ekanligi aniq bo'ldi. Ya'ni balodan ko'ra, baloni o'zidan ko'ra baloni kutishlik og'irroq emasmi? Qavmga berilgan va'da haqligi aniq bo'ldi. Yuzlari sariq bo'ldi hammasini. Butun qavm yuzi sarg'ayib ketdi. Ikkinchi kuni yuzi qizardi qavmlarda. Ana shularni holini bir tasavvur qilib ko'raylik issiq jonimizga. Allohga hamdlar bo'lsin, o'shlarni qatorda qilib qo'ymaganligiga. Uchinchi kun yuzlari qoraydi hammasini. O'zlariga qabr kavlashdi. O'lib olishni xohlayapti, lekin o'lim berilmaydi. Baloni ko'rmagunicha ular. Iymon keltirishdi, qabul qilindimi? Qabul qilinmadi. 120 mingta xalq yoppasiga iymon keltirdi. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين faqat Yunusning qavmi Azobni ko'rgandan keyin iymon keltirdi, ularni ustidan baloni ko'tardik. Ularni hayotda dunyoda ma'lum vaqtgacha ne'matlantirdik. tovba qilib olaman. Ishlarimni tekizlab olay. Yoki bir rez borib kelay. Yoki mana shu ishimni amalga oshirib olay, keyin tovba qilib olaman. boringki bir inson e, boshiga bir musibat kelganda Alloh deb qoladi. Lekin tan joni sog', hech kimga muhtoji bo'lmay turgan paytda aytgan bitta subhanallosi bilan boshiga mushkula tushib turib aytgan yuzta ta teng bo'lmaydi. Mana baloni ko'rgandan keyin iymon keltirgan bir badbaxt. Lekin Alloh taolo u kishini u lainni iymonini qabul qilgan emas. Alloh taolo mana Qur'onda marhamat qiladi. "Va javazna bi bani Isroil al-bahr فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين Banu Isroilni dengizdan o'tkazdik va ularga Firavun orqasidan zulm va adovat bilan ergashdi. Ammo qachoniki Firavunga cho'kishlik yaqin bo'lganda, men Banu Isroil iymon keltirgan ilohga yagona ekaniga guvohlik berib iymon keltirdim dedi. Men musulmonlardanman. Birodarlar, Firavn iymon keltirgan. Lekin qabul bo'ldimi? Xomtama bo'lmaslik kerak. Iymon keltirdi, mana aytamiz. Hmm, kimi ketar soatida oxirgi aytgan so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, albatta jannatga kiradi. Ha, xo'p, aytibdi ham Firavn. Aytsa bo'ldi ekanmi? Ha qabul qilishi ham bor ekan birodarlar. Mana har xil hadislarda eshityapsizlar, o'lim soati yetganda kalimani keltiring deb tabib ana shu jarrohlik stolida yotgan odamga la ilaha illalloh desa, "Ey tabib, nima maqsadda aytayotganingizni bilyapman" deb yotgan kasal. Lekin hayotimni bu kalima bilan o'tkazmaganligim uchun ayta olmayman deb o'lib ketmadimi? Ikkinchi kasal. Tabib la ilaha illalloh desa, "Ey tabib" dedi stolda yotgan kasal. la ilaha illallohdagi lom kalimasini nimaga cho'zmayapsiz? Axir la ilaha illalloh deyish kerak ekan, bilmaysizmi dedi, jon berdi deydi. Namozga beparvo kishi bo'lgan kishini tilidan kalima olib qo'yiladi degan so'zlar bor ulamolar tomonidan. Namozga beparvo bo'lgan kishidan namoz o'qimayotgan emas. Favoilul lil musallina allazina hum an salatihim sahun. namozlarga beparvo bo'lgan kishilarga vayl bo'lsin demayaptimi Alloh? Benamozlar haqida gap ketmayapti. namoz o'qiydi, lekin namoziga beparvo bo'lsa, vayil demayaptimi? Demak, ha, demak shu ketayotganda ekanda asosiy ish. Chunki sizlardan bir kishi bir umr jannat ishini qilib yuradi, ketar soatida bitta gunoh ish qilar ekanda shu bilan dozoqqa tushib ketar ekan, hadisda eshitdim. Deysiz. Ya'ni bitta odam bir umr dozoq ishini qilib yurar ekanda, ketar soatida bitta yaxshi ish qilar ekanda jannatga kirib ketadi deganini eshitdim. Demak, asosiy ish qachon ekan? Birodarlar, xo'p aytarimiz ana shu kalimani. Alloh xolasa qabul qilar ekanmi? Inshaalloh Musa alayhisalomning qissasiga yetsak, o'rnida gaplashamiz bofircha. Jibril alayhisalom aytadi: "Ey Muhammad" deydi sollallohu alayhi vasallam. Fir'avnni cho'kayotgandagi meni holimni ko'rsangiz" deydi. Fir'avn ana shu kalimani aytayotganda unga bo'lgan g'azabim, unga bo'lgan nafratimni qattiqligidan og'ziga suv urib turdim. Aytib yormasin kalimani oxirigacha va Alloh qabul qilib qo'ymasin. yomon ko'rganligimdan og'zimga suv tiqib turdi, lekin aytdi. Aytdi. Qabul qildimi? Shuncha aytayapti. Allohni balosini ko'rgandan keyin iymon keltirib omon qolgan biror qavmni bilasizlarmi deb so'rayapti Alloh. Faqat yur Yunus alayhisalomning qavmi iymon keltirdi. Va faqat Yunus alayhisalomning qavmini iymon Alloh qabul qildi. Nima sabab? Payg'ambari yo'q. Alloh alam sababini, lekin biz oladigan xulosa payg'ambarning o'zidan xato o'tib qoldi bu yerda. Al-ana va qad asayta qabla va kunta minal mufsidin. Endimi deyapti Alloh taolo. Avval fasod tarqatuvchilardan edi-yu. Mo'jiza qilib qo'ymadimi? فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ Endi dedi Alloh taolo, seni jasadingni mana shu badaningni, tanangni sendan keyin keladigan insonlarga ibrat bo'lish uchun oyat belgi qilib olib qo'yaman dedi. Albatta insonlarning ko'plari bizni oyatlarimizdan g'ofil. Fir'avn necha ming yil burun cho'kdi akalar. U bilan birga oti, yog'ochi, zanglamaydigan tilla kumushi cho'kdi. Qani ular? Boshqalar qani? Nimaga Firavunni o'zi qoldi? Chunki Alloh subhanahu va taoloning va'dasi haq, sendan keyingilarga ibrat bo'lishing uchun badaningni, tanangni deyapti Alloh taolo. Ibrat olmaysizlarmi deyapti Alloh taolo. Aql egalariga oyat alomatlar bor bunda. Bir qavmlar orasida musulmon ham bo'lgan, kofir ham bo'lgan, lekin Naynavo qavmi yoppasi iymon keltirdi. Birorta musulmon kofir bo'lgani qolmadi. Demak, kim qo'lida ekan. Alloh xolasa payg'ambar yo'q bo'lsa ham nima qilib qo'yapti? Hidoyat qilib o'ryaptimi? Demak, akamiz, ukamiz namozxon bo'lib qolishini Alloh xolasa biz harakat qilmasak ham namozxon bo'lib qolar, faqat olib qolaylik shu ulushni. O'sha savobni biz olib qolaylik. Bir odamda qalbi shu u yoq bu yoq bo'lib turib, bir og'iz so'z aytmayotgandi. Sizni so'zingiz sabab bo'ldi. Yo'q, og'ayna bir Alloh uchun namoz o'qigan dedi, shu sabab bo'ldi, shu bilan kirib ketdi. Yutmadingizmi? Umrini oxirigacha qilgan savobidan sizga ulush bormasmi? Yunus alayhisalom qavmining ustida sodir bo'layotgan ishlardan bexabar dengiz tomon qarab yurdi. Iz abaqa ilal fulkil mashhun. Abaq kalimasi xo'jayinidan qochgan qulga nisbat qilinadi. Ya'ni Robbisidan qochdi, xo'jayinidan qochdi. Alloh taolo Yunus alayhisalom o'zini iznisiz qavmini tashlab chiqib ketganligini aytdi. Dengizga bo'yiga bordi, kema e, odamlar bilan, yuklar bilan to'lgan kemani mindi. Kema dengizga chiqdi. Endi dengiz chayqalishni boshlaganda kema og'irligidan cho'kishga yaqin bo'ldi. Qavmlar omon qolishi uchun ana shu matolarni dengizga tashlashni boshladi. Kemani yengillataylik, cho'kib ketmaydi deb. Tashlashdi, kema yengil, lekin dengiz to'xtamadi, cho'kishga yaqin bo'laverdi. Endi deyishdi, odam irg'itamiz bitta-bitta. To kema yengillab, cho'kmaslik degan narsa aniq bo'lib qolguncha bitta-bittadan odam tashlayveramiz. Lekin hech kim o'lgisi kelmaydi. Chek tashlaymiz dedi. Qur'a tashlaymiz. Kimga qur'a tushsa, irg'itaveramiz. Adolat. Qur'a tashlashdi. Hamma bittadan oldi, Yunus alayhisalomga tushdi. Birinchi tushdi. Aytishdiki, yo'q, bu dedi, yaxshi odamga o'xshaydi. Yosh odam ekan, qo'yiladi, salohiyatli, ko'rinib turibdi yuzidan. Boshqatdan tashlaymiz dedi. Boshqatdan tashlashdi. Ya'ni Yunus alayhisalomga tushdi. Uchinchi marta tashlashdi, uchinchi marta ham fasahama fakana minal mudhadin. Chekdi bir necha marta tashladi, lekin yutkizib qo'yaverdi. Shunda aytishdi, endi tashlamasak bo'lmaydi. Dengizga uloqtirishdi. Dengiz tinch edi. Maqsud kim edi? Yunus alayhisalom. Yunus alayhisalom tushundi shunday qilgan xatosini. Nima sababdan 3 marta unga chiqqanligini tushundi. Qavmini Alloh iznisiz tashlab chiqib ketgan edi. O'zi voshimchalik qilib qo'ygan edi. Birodarlar, dinda din bu ergashish, ergashtirish emas. Dinga ergashilinadi. Dinda hukmlarga quloq solinadi, bo'yin egiladi. Dinda o'zini ko'niga qarab burilmaydi. Fasahama fakana minal mudhazin. Takror takror tashlashdi, lekin har safar unga tushaverdi. Faltaqamahul hut. Shu ba'zi rivoyatlar kelar ekan, hali suvga yetmasdan turib baliq yutib ketdi. Hud degani albatta kit bo'lish shart emas ekan biz bilgan. Ana shu katta baliq hut deyilaverar ekan. Olib shuni. Subhanalloh. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. O'zini malomatlashni boshladi. 3 marta tashlanganda ham Yunus alayhisalomga tushirganligidan xato o'zini o'tganligini tushundi. Shuhrat o'sh qarab qo'ylar o'shiga. Albatta suvga tashlanish kerakligini tushundi. Alloh taoloni iznisiz tashab chiqib ketganligidan bu qaranglar ekan, ayoli bo'lmaydi. O'zini malomat qilishni boshladi. Kishi qilgan gunohiga o'zini malomat qilishligi nasuh tavbani birinchi belgisi. Ya'ni qanday qilib qilib qo'ydi? Malomat degan inson o'zini ayblashi, o'zini o'zi yomon ko'rishi, o'z o'zini bir nima deymiz, Tergashi. Nimaga shu narsani qilib qo'ydi? Qamoqqa tushib qoldi. Bu ajib qamoq edi. Baliqni qorni. Ba'zi rivoyatlarda 3 kun, ba'zi rivoyatlarda 7 kun, ba'zi rivoyatlarda 40 kun baliqni qonida qolib ketdi deyiladi. Ya'ni nima deb chiqib ketgan edi? Fazonna allan naqdiru alayh. Biz unga yomonlikda taqdir qilmaymiz deb o'ylaganini eslaydimi? Siz payg'ambar emassiz. Payg'ambarni 100 dan bir bo'la olmaymiz, lekin payg'ambarlardan shunaqa xato ish bo'lganda Alloh taolo o'rnida toptirib qo'ygan ekan. Alloh xohlagan bandasiga yomonlik taqdir qiladi. Chunki Alloh taolo fa'alul lima yurid, xohlaganini qiladigan zot. Dengizni tubiga baliq borib tushdi. Fanada fi zulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh-zolimin. Dengizni tagiga borib tushganda baliq Mana zulmatlar aro senga duo qildim Robbim deydi. Nechta zulmat? Arab tilida lar degani kamida 3 tani bildiradi. Baliqda qornini qorong'iligi bitta, dengizda qorong'iligi ikkita va tun osmonda qorong'iligi 3 ta. Tamomiy qorong'ulik, hech narsa ko'rinmaydi. Zulmatlar aro senga Parvardigoro, sendan boshqa iloh yo'q, sen har qanday aybdan pochsan, men o'zimga o'zim zulm qilib qo'ydim deb senga nido qildim deydi. Ko'pchiligimiz yodlaganmiz, fanodoti deb yodlaganmiz. Fanadatu fiz zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sol minaz zolimin. Halawla annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asun. Rivoyatlarda Yunus alayhissalomni baliq yutib dengizni tagiga tushganda Alloh taolo Yunus alayhissalomga dengiz ostidagi mahluqotlarini tasbih aytganligini eshitirib qo'ydi. Go'yoki Alloh taolo o'zi nima qilyapti? Yordam qilyapti. Qana qilib chiqib ketishlikni yo'lini o'zi o'rgatyapti. Ya'ni ey Yunus, tasbih aytsangiz chiqib ketasiz bu yerda. Agar u tasbih aytuvchilardan bo'lmaganida qiyomat kunigacha ana shu balada qonida qolib ketar edi. Fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Bu katta musibat bo'ldi. Nimani nima sabab bo'ldi bu? Bor yo'g'i qavmini Alloh ruxsatsiz nima qiluvdi? Alloh taolo moyishni qilmang deganda qilib qo'yuvdi emas. <clears throat> Alloh taolo indamagan edi, oyoqlantirib, faqat ruxsat bermagan edi. ruxsatsiz bir ish qilib qo'ygani shuncha jazo. <clears throat> ya'ni payg'ambarimiz shunday bir dars bo'lyaptiki, o'z boshimchalik qilmang deydi. Biz qancha gunohlarni qilib yuribmiz. Alloh indamagan emas, qilma degan ochiq harom deb qo'ygan ishlarni qilib qo'yapmiz. Allohdan rahmi kelyapti ekan bizga. Bor yo'g'i qavmini ustoz tashlab chiqib ketgani uchun. Nima uchun bunaqa katta musibat bo'ldi? Chunki bu kishi Allohning payg'ambari edi. Payg'ambarlarda sha'nida bunday ish to'g'ri kelmas edi. Payg'ambarlar kimlar? Rasullar kimlar? Allohning elchilari. Elchining vazifasi nima? Elchini yuborgan zotni aytganini so'zsiz bajarishlik. Shunday emasmi? Elchi gapirayotganda o'zini gapini gapirmaydi. O'sha yuborganni gapini gapiradi. Demak, elchi bo'lgan, rasul, e, rasul bo'lgan Yunus alayhisalom bunday xato qilishlikka haqqi yo'q edi. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zolimin tasbihini tinimsiz ravishda aytib turdi. Imom Ahmad, Imom Termiziy, Imom Nasoiylarda rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qildi. Yunusning baliq qornida qilgan duosi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Qaysi bir mu'min biror ishda işte Allohga duo qilsa, albatta Alloh duosini ijobat qiladi. mustajob duolardan. javob qabul bo'lishligiga. Chunki Rasululloh sahih hadislarda marhamat qilyapti. Xususan musulmon kishini boshiga bir musibat yetganda, bir aziyat yetganda, mashaqqat yetganda shundan qutulishlikning siri mana shu kalima bo'ladi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Qiyinmasa Uchinchi Alloh deyapti: "Tobutaqvo indallohi rizqo." Rizqni Allohning huzuridan istanglar, ibodat qilib, shukr qilib deyapti. Endi bu qilayotgan hunarimiz bitta sabab, lekin asosiy rizqimiz u hunarimiz sababli kelmaydi. Uni yopsangiz, boshqa joydan kelaveradi, Alloh taolo yuboradi. Rizq Alloh beradi rizqni. Sahobalardan biri aytdiki, "Ya Rasululloh, Yunusni balg'idagi qonni, balg'ida qonidagi duosi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin duosi. faqat Yunus balog'ida qornidan chiqardi, faqat Yunus uchunmidi bu duo yoki bizga ham ishlaydimi, bizga ham foydasi bormi mushkullarimizdan qutulishda deganda Yunusga xos dedi. Mo'minlarga om. Axir oyatda davomini o'qimaysizlarmi? Va kazalika nanjil nunjil mu'minin. Mo'minlardan xuddi shuni najotga chiqaramiz deyapti. Demak, bu duo Yunus alayhisolamga ishlagan ekan, bo'ldi, endi boshqalarga ishlamaydi degan gap bo'lmasin. Yunusni qanday mushkullardan chiqargan bo'lsak, Mo'minlardan shuni chiqaramiz deyapti Alloh taolo. Shuning uchun kishi duo qilar ekan, hech qachon noumid bo'lmasin. Men shuncha yil duo qildim, bermadi Alloh demasin. Shuncha so'radim, ijobat qilmadi Alloh demasin. Chunki ehtimol o'sha gapni gapirishingiz, gapirdingiz, ya'ni ozgina sabr qilib tursa Alloh beradi ehtimol. Biz duo qilar ekanmiz, Allohning huzurida turar ekan shu savolimiz. To banda so'radim, Alloh bermadi demaguncha turar ekan o'shada. Shunaqa deb qo'ygandan keyin u duosini Alloh taolo yo'q qilib qo'yar ekan, ijobat qilmas ekan. Ulamolar aytishadi, mo'min kishi Allohga duo qilar ekan, albatta to'rttadan bittasini oladi. Million so'radi, tasavvur qilaylik, yani, faraz qilaylik. Xolasa millionni berar ekan Alloh. Xolasa 2 million qilib berar ekan. Xolasa millionlik ziyondan to'sib qo'yar ekan, xohlasa oxiratga sanog'i yo'q qilib olib qo'yar ekan. Mana shu to'rtta holatni qaysi birini yutkazyapmiz biz? so'rovdan yutyapmiz-ku. Yo beryapti, yo ko'paytirib beryapti, yo o'sha so'raganchalik ziyondan to'syapti Alloh, yo oxiratga olib qo'yapti. Qaysini tutkizyapmiz? Duo nima? Duo so'rash bu. So'rash nima? So'ralayotgan zotni oldi o'zingizni pastligingizni tan olishlik. Bandasidan so'raganingizda yomon ko'rsa sizni, Parvardigoringiz so'ramay qo'ysangiz yomon ko'radi. So'rash nima? Robbisini ulug'ligini, o'zini pastligini tan olish emasmi? Demak, so'rash kerak birodarlar. va noumid bo'lmaslik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, so'rasanglar Firdavsul a'loda so'ranglar. Men shu yerda bo'laman deydi. O'zi eshigidan o'tib olsa katta gap birodarlar. Shunday emasmi? Alloh rahmatiga olsin, o'tib olaylik. Lekin payg'ambarimiz nima deyapti? So'raganda Firdavs so'ranglar deyapti. Eng baland joyini deyapti. Nima nimamiz ketadi so'rasak? Mana shu duoni 40 kun to'xtatmadi. 40 kun. Mana shu muddat tugagandan keyin Alloh taolo baliqqa buyurdi. Fanabadnahu bil aroi wa huwa saqim. Kasal bo'lgan holida baliq uni olib chiqib sohilga chiqarib tashladi. Mana 40 kun havo, suv, yorug'lik bo'lmagan holda inson tirik qolishi mumkinmi? Bir qancha lahzalar kerak havodan to'silib qolganda inson o'lib ketishligiga. Alloh taolo bandasini halol qilishini xolaganda Alloh qachon halok bo'lar edi. Lekin bu bandasiga Alloh taolo dars berishni xoladi. Alloh taolo halok qilishini xolaganda qodir edi Alloh taolo. Lekin dars berishini xoladi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Bir unga qimillab olsanglar sal Ha birodarlar, ko'zimiz og'lashib qolganga o'xshayapti. Sal qimillab yuboraylik-da. Ozgina qoldirasiz inshaalloh. Mana oyatda aro kalimasi keldi. Xanabadnahu bil aro. Aro degani bu ana shu daraxt o'smaydigan mintaqa aytiladi. Saqim bu kasal bo'lish degani. Mufassirlar aytadi, Yunus alayhisalom baliqni qonidan chiqqan paytda terisi shilinib ketgan edi. Ya'ni go'shtlari ochilib qolgan edi. Shabada ham ozor berar edi. Quyosh ham ozor beradi, hasharotlar ham kelib qo'nsa ozor berar edi. musibatmi? Mushkilami? Yusuf alayhisalom qissasidan oldik. Kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini zoya qilmaydi. Kim taqvo qilsa, Alloh taolo mushkilini oson qiladi va kutmagan joydan shiyor qilib olaylik birodarlar buni. Shiyor qilib olaylik. Ertaman turib eslataylik shu narsani. Taqvo qilsam rizqim beradi deylik. Yotibdi. Mushkilami? Mushkula. Qimirlamaydi, osmonga qarab yotib chalqamchasiga. Go'shti shinib ketgan. Quyosh ozor beryapti, shabada ozor beryapti, hasharot ozor beryapti. Alloh mushkilni qana qilib oson qildi? Atrofida mo'jizalar sodir bo'lishni boshladi. Alloh taolo Fambatna ilayhi shajaratan min yaqtin. Biz uni oldida yaqtin daraxtini o'stirib qo'ydik deydi. O'zi daraxt o'smasida, daraxti Daraxtni o'sishligi bitta mo'jiza. Yaqtin bu dubba qora, oshqovoqda bir turlardan ekan. Lug'at kitoblarida shu narsani topdik. Vallohu alam. Nimaga Alloh taolo deydi mufassirlar mana shu aynan shu daraxtni ixtiyor qildi. O'zlar javob beradiki, bu daraxtning barglari katta edi. Uni o'radi, optoqdan to'sdi, shabadadan to'sdi. Va hidi shunaqa hid bo'lgan ekanki, hasharotlar kelmas ekan u daraxtni oldiga. Uchta mushkulasini bitta daraxt bilan Alloh hal qilib qo'ydimi? Fattaqulloha va yuallimukumulloh demayapti Parvardigorimiz? Sizlar taqvo qilinglar deyapti. Ya'ni o'z umrga tamahama yo'q deydi. Yunus alayhisalom nimaga qodir hozir? Hech narsaga qodir emas. Kim hal qilyapti mushkulasini? Biz o'zimiz hal qilamiz. Telefon bilan, tanish bilish bilan, birodalar, Allohdan boshqaga suyanmaylik. Nima edi unati? Tavakkul edi. Tavakkul qo'limizdan kelgan sababni qilamiz, natija haqida g'am qilmaymiz. Qo'limizdan kelgan shu qarmoq uchiga jugarini sayamizmi, ilonchini sayamiz, tashadik baliq bor joyiga. Bo'ldi. Bizdan shu talab qilinadi. Endi baliqni ilashtirish, ilashtirmaslik Allohning ishi. Xuddi shunga o'xshagandek, kasbimizni, tijoratimizni zo'r qilib qilamiz. Endi pulimni beramikin deydi usta qilib o'tib turib. Bu urf holatiga kelib qolyapti ustalar haqini ola olmay qolishligi. Subhanalloh, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, uyingda bir odam ishlasa ham peshonasidagi teri qurmasdan turib haqqini ber deydi. Ustani norozi qilib, uydan baraka topayotgan odamlarni ham ko'ryapti hayotda. Yani bu boshqa masala bu. Demak, ana shu mushkilasini Alloh taolo bitta daraxt bilan hal qilib qo'ydi. nimani yeb turdi? Alloh taolo arviya deyiladi mana lug'atda. Kiyikni uyg'ossini yubordi. Kelib yelini tutib turgan. To oyoqqa turguncha shu kiyikni yelini sutini emib shifo topdi. Kim hal qildi buni? Bitta bo'ri kelib yeb kelsa, hech narsa qilmay turaverardi. bitta kelib g'ashib kelsa hech narsa qila olmasdi. Kim hal qilyapti buni? Birodarlar, o'smaydigan joydan surib qo'yapti. Alloh beraman desa, toshga bu desangiz ham Alloh beraveradi, agar xolasa, agar shunga loyiq bo'lsangiz. Suvli joyga chashib ham ololmayapsiz kerakli narsani. Chunki teva bilan aloqamiz zo'r emas. Farsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. U kishi shifo topib, Alloh aytgan muddatda turdi, qavmiga qaytib bordi. Fa'amanu famatta'nahum. Kelganda hamma iymon keltirgan edi. Birorta kofir qolmagan edi. Yunus alayhisolamga ish qolmadi endi. Ularda faqat shu din bilan tavjih qilib kelishi qoldi. Bittadan da'vat qilishga hojat qolmadi. Alloh taolo shunday hidoyat qilib qo'ydiki, ey bandalar, hidoyat payg'ambarda ham qo'lida emas. Hidoyat donolarda qo'lida emas, hidoyat Allohning qo'lida. Hidoyatga loyiq bandasiga Alloh beraveradi, agar ichida payg'ambar bo'lmasa ham. Endi akasi namozxon, otasi namozxon, uyda dindor bo'lib turib, ro'molini olmayotgan, yalang'a chiqib ketayotgan singillarimiz bo'lsa, o'zlari iymonda Allohdan so'rasin va birinchi qadam tashlasin, Alloh bersin. Agar har xil narsalar tashlamayotgan bo'lsak, biz Allohga to'ngamaylik, Alloh inson bergan kun tasharman demaylik. Biz birinchi qadamni boshlab Alloh tomonga intilaylik, Alloh taolo bizga tavfiq beradi. Banda bir qadam tashlasa Alloh tomonga deydi hadis qudusida. Alloh ikki qadam tashlaydi. Banda yursam yugurib boraman, yaxshi ko'rib qolaman bandami deydi. Shuning uchun o'zimizdan ko'raylik uni. Ming xil savollar bor, halolmi, harommi, mubohmi? Bilasan-ku halol emasligini. Yunus alayhisalom uzoq yil da'vat qildi, lekin hech kim iymon keltirmadi. Demak, hidoyat Allohdan ekan. Lekin Alloh taolo bizni tashlab chiqib ketdi, Alloh tashlab iymon keltirib qo'ydi hammasini. Qachon hidoyat kelishini faqat Alloh biladi. Innaka la tahdi man ahbabta Alloha yahdi man yasha. Alloh taolo marhamat qildi. Ey Muhammad alayhisalom, payg'ambarimizning amakisi Abu Talib vafot etib ketdi mana, ko'rdik risolada. Xabarimiz bor kitoblardan. Qattiq qayg'urganda Alloh taolo aytdi: "Ey Muhammad alayhisalom, siz yaxshi ko'rganlaringizni hidoyat qila olmaysiz. Biz hidoyat qilganlarni yetalab keta olasiz siz." Demak, aytib qo'yish sizdan. Lekin hidoyat qiluvchi kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimdan rivoyat qilinadi, hech kim dedi Rasululloh. Men Yunus ibn Mattadan yaxshiman demasin. Nimaga unaqa demasin? Ha Yunus payg'ambar o'zini qavmidan noumid bo'lib chiqib ketgan ekan, men noumid bo'lmayapman. Men Yunusdan yaxshiman demasin deydi. Nimaga? Fajtabahu robbuhu faj'alahu minas solihin. Alloh uni tanlab oldi va solih bandalardan deyapti oxirida. Fasbir li hukmi robbik va la takun ka sohibil hut. Alloh taolo Rasulullohga aytadi, Parvardigoringiz hukmiga sabr qiling va hut egasidek bo'lmanglar. Xulosalaymiz darsimizni. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa, shu xatosini mukofotini dunyoda tottirib qo'yar ekan. Endi xato ustiga xato, xato ustiga xato qilyapmiz u. Bizga u mukofot kelmayotgan bo'lsa, Allohdan qo'rqaylik. Yaxshi ko'rgan bandalardan xato o'tganda Alloh taolo taqdirlab qo'ygan ekan. Abasa va tawalla an a'ma. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga ko'r sahobiy Abdulloh ibn Maktum kelganda teskari qarab oldi. Ya'ni yomon ko'rib emas, "Mo pul dollarni sal iymonga keltirib olsam, iymon kelsa yaxshi bo'larmikin" deb qaror xato qiluvdi. Alloh taolo Qur'onda oyat nazil qilib qo'ymadimi? Qiyomatgacha payg'ambarimiz bitta qilgan xatosi o'qiladi. Yahudiylar keldi, "Ey Muhammad, sen rost payg'ambar bo'lsang, bizga 3 ta narsani aytib ber. Ruh, Zulqarnayn, Ashabul Kaf haqida aytib ber" dedi. Rasululloh inshaalloh demasdan ertaga kelinglar, ertaga aytib beraman dedimi? Bitta kalimada adashdi. Nima demadi? Bir vazir rivoyatlarda 15 kun, ba'zi rivoyatlarda 6 oy to'xtab qoldi vahiy deyiladi. Yaxshi ko'rgan bandasi xatosi bo'lganda shart berar ekan mukofotni. Mana o'tgan suhbatimizda bir e, misol keltirdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida mana e, Imom Termiziy rivoyat qilgan ekan, <clears throat> bir musulmon kishi sahobalardan johiliyatda bir ayolni tanir ekan, musulmon bo'lgandan keyin hali ayol bilan uchrashib qoldi, hozir gaplashib qoldi. Gaplashib qolibdida ajrab ketib, hali ayol ketayotganda haligi sahobiy orqasiga anaqa qilib yurib qolibdida borib boshini devorga uribdi. Rasulullohga aytganda aytgan ekanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Iza bi abdin ajjala uqubata zambihi fid dunya. Agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, qilgan gunohini jazosini dunyoda berib qo'yadi, oxiratga qoldirmaydi. Yunus alayhisolamki dunyoda mukofotini oldi. Siz bilan bizdan xulosa olaylik bu darslarim aytilgan mavzulardan. Wa ma asabakum min musibatin fa mimma kasabat aydikum wa yafu an kathir. Sizlarga boshingizga qanaqa musibat tushgan bo'lsa, o'zingizlar qilgan ish sababli sodir bo'ladi, deyapti Alloh. Yana ko'pini kechirib turamiz, deyapti. Uhud qissasini aytdik. sahobalar payg'ambarimiz aytgan joydan tushib ketishuvda elliktasi Alloh taolo na g'alabani mag'lubiyatga aylantirdi. Yusuf alayhissalomni aytdik, qamoqqa qamalib qolgandan keyin soqiy bola chiqib ketayotganda soqiyga aytdi. podshohni oldida bir aytib qo'y meni, tuhmat bilan qamashib yuborganligini deb turib, yigitga suyanib qo'ydi. Alloh taolo 7 yil qoldirib yubormadimi qamoqda? Kimga achish kerak ekan dardimizni? Xo'p. Bu Yunus alayhisalomda qissasi edi. Mana ozgina vaqtimiz qoldi. Bir mavzu haqida gaplashamiz. Bu mana shu hozirgi kunda shaharimizdagi bo'layotgan muammo. Xususan bizning masjidimiz atrofida bo'layotgan muammo. Mashinalarni betartib qo'yishlik, yo'l harakat qoidalariga rioya qilmaslik. Shu mavzu. Men Allohga hamd bo'lsin, ate mana shu 5-10 minut vaqtni olib qoldim oxirida. Bir og'ani kinsiga atamish. Men svetoforga to'xtamay qo'ydim. Namoz o'qigandan beri. Nimaga to'xtamaysan desa, bu musulmonlar o'ylab topmagan qonun ekan. Xo'sh, musulmonlar o'ylab topmagan qonunga to'xtash yaxshi emas ekan. ixlos bor gapida, gap yo'q. Lekin fahm yo'q. Ayiq o'zini xo'jayinini yaxshi ko'rar ekan. O'rmonda yurganda xo'jayin uxlasa o'tirib qorovullik qilar ekan. Kelgan bo'ri so'rlarni haydab. Ixlosi balat ekan, lekin ayiq ekan u. Xo'jayinning betiga pasha qo'nibdi. Xo'jayinini yaxshi ko'radi, ixlosi bor, pashani bunday haydabdi. uchib ketib qaytib ketdi. Ikki marta haydabdi. Xo'jayinimni bezovta qilmasin deb, uchinchi marta tosh bilan betida turganda pashani yopishtirib qo'yibdi. Ixlos bor, lekin fahm yo'q. Birodarlar, musulmonlar yozmagan bo'lsa, harakat qodani mashinani ham musulmon avlod topgani yo'q. Buni ham bilmaslik kerak. Rasululloh qilmagan, Rasululloh samolyotga ham chiqmagan. Mikrofonga ham gapirmagan Rasululloh. Nima deb tushunamiz buni? Fahm kerak. Mashina xususida Bu hammalarning ichidagi dardilar bu. Mashinasi borki odam hozir ko'chaga chiqib ozor chekmay iloji yo'q. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi Rasululloh. Haqiqiy musulmon kim? Qo'lidan ham, tilidan ham boshqa musulmonlar ozor ko'rmasa, shu odam musulmon dedi. Mashina o'zi nima? Mashina Allohning bergan ne'matimi? Ne'matga nima qilish kerak? Shukr keltirish kerakmi? Shukr qana ado bo'ladi mashinani. Ko'zda shukri, ko'zda haromlasidan tiysa shukr ado bo'ladi. Tilda shukri Allohni zikrini qilib g'ibatdan tiysiz, ado bo'ladi. Har bitta berilgan ne'matni o'zini Alloh yo'lida ishlatasiz, shukr ado bo'ladi. Va istazzana robbukum la in shakartum la Agar meni bergan shu ne'matlarimni shukrni keltirsanglar, ko'paytirib beraman, deyapti. Tilingizni tiying, tilingizga akasidan chiqib ketmaydi gapir Ko'zingizni tiyib yuring haromdan, ko'zingizni nuri kesaveradi. Shundaymi? Qo'lingizni, qoningizni haromdan tiying, Alloh taolo sog'lom qilib beraveradi. Xo'p, mashinani qana bo'ladi, bo'ladi. Mashina haqida Qur'onda oyat yo'q-ku. Va payg'ambarimiz hadisi yo'q-ku. To'g'ridan-to'g'ri mashina haqida gapirilgan. Ana shu mashina uchun yozilgan qonun bor. Oyatga hadisga xilof kelmaydi. Musulmonlarga foyda bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qiladiki, Al-mu'minu qawiyyun khayrun wa ahabba ila Allohi minal mu'mini zoif. Ihris ala mayanfauk. Alloh taologa zaif mo'mindan kuchli mo'min afzal. Har bittasida yaxshilik bor. Davomini qarang. Senga foydasi bo'lgan narsada haris bo'l deyapti. Shu yo'l harakat qoidalariga rioya qilishda bizga foyda bormi yo'qmi? Bundan bir 15 yil burun shopurlik qilgan akalarimiz juda yaxshi biladi. Shopur shopurni hurmat qilar edi. Tormizi chirog'i, pavoroti chirog'i yonmay turib yonmas edi. Ikkinchi riyat qilib qo'yib qo'yilmas edi. Yaqin 5 yilda bu yoqqa mashinalar narxi arzon bo'lib ketganligiga narximiz pastlab ketdi ozgina. Bir-birimizni hurmat qilmay qo'ydik. Birodarlar, bu islomdan. Svetoforga to'xtash islomdan. Ikkinchi qilib qo'yib qo'yishni mashina riyati. Bu gunohkorlik, birodar haqqini yeyish bu. Svetofor yo'qmish islomda. Rasa bordi? Qoidaga rioya qilish, rioya qilishlikda foyda bormi yo'q bizga? Bora, molimizga ham, jonimizga ham, jamiyatimizga foydasi bormi? Payg'ambarimiz nima deyapti? Senga foydasi bor ishmi? Mahkam ushla shuni deyapti. Demak, o'tib ketayotganimizda payg'ambarimizning hadisiga xilof ish qilyapmiz. Musulmonlar, ko'zingizni ochinglar. La zarara va la ziyor dedi Rasululloh. O'ziga o'zi ziyon qilish ham yo'q, boshqa birovga ziyon qilish ham Yo'q. Ikkinchi xil qo'yib qo'yganingizda ko'cha torib odamni so'kinib o'tyapti. Musulmonga azob beryapsizmi? Qani siz musulmonligingiz? Bu mashinamizni vestiga qaraymiz biz. Semizroq mashina bo'lsa o'rta to'xtatib qo'ysa ham ayb emas. Biz shunga loyiqmiz. O'zimizga qarg'ish olib yemayapmizmi? 100 ta do'sting bo'lsa oz, bitta senga la'nat o'qiydigan dushman bo'lsa ko'p. Shunday emasmi? Nechta odam la'nat o'qiyapti? Mana shunday mashinani qo'yib qo'ygan paytimizda. والذي nafsi بيده la yuslim ahad عبد حتى يسلم nasu min qalbihi va lisanihi va yadihi. Payg'ambarimiz qasam ichib aytayapti. Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis akalar, bu mavzu hadis yoki zaif hadis emas. Allohga qasam deyapti. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bitta kishi to'liq musulmon bo'lmaydi to boshqa musulmonlar uni qo'lidan, qalbidan, tilidan ozorda tiymagunlaricha. Biz oyog'imiz bilan, qo'limiz bilan ozor bermayapmizmi mashinamizni noto'g'ri haydayotgan paytimizda? Katta yo'lga chiqib kelayotgan nomat to'xtab turmayapti. Shaq qisilib chiqib ketyapti, xuddi splenasi ishlamaydigandaqa. To'xtab turib, mana asosiy yo'ldagini o'tkazib olish kerak emasmi-da? Maloning haqqi emasmi? Birovni 5 so'm pul tushib qolsa xoromi Olmaymizmi? Tarozdan urmaymizmi? Birodarlar, shopurda tarozsiz svetofor bo'ladi. Siz qizilga yurganingizda nariga odamni haqqini yeyapsiz bir va joniga tajovuz qilyapsiz, uni o'ldirishga qasd qilyapsiz. Ikki. Shunday emasmi? Nima? Islomda svetofor yo'q ekanmi? Nima bizga svetofor degan so'z kerakmi mana hadisdan? Bu mo fahmni zo'rligidan, ilmni chuqurligidan. Qo'li bilan ozor berishlik. Akalar, burilishingizdan bir 50 metr burun pavorot yonish kerak a, tormoz yonishdan burun. Orqangizdagi odam tayyorligini ko'radi. Hozir odam burar ekan, siz shart tormoz deb turib burgan paytingizda qo'lingiz bilan, oyog'ingiz bilan ozor bermayapsizmi? Gunohkor bo'lmayapsizmi? Masjidda masalan eshitdingiz, sufo musulmon bo'ldingiz, marga chiqqanda ko'ryapsiz kimligingizni. Bir-biringizga yo'l bermasdan chiyillatyapsiz mashinani. Yoshlar, eshitib qo'yaylik. O'rnidan chiyillatib jildirayotganda bir oqsoqolda yuragi zaif, yuragiga ozor oldi. Bir ayol homilador, unga ziyon bo'ldi. Allohga qasam musulmon bo'lmaysan agar boshqalar seni qo'lingdan tilingdan ozordan tiyilmagunicha deyapti. Shiylatib tormiz berayotganda, shiylatib to'xtatayotgan paytda ozor berayotganimiz esdan chiqmasin. Qasam ichyapti Rasululloh, iymoning iymon bo'lmaydi agar boshqalardan o'zingni izyoning tiyilmasin deyilyapti. Mat islom degan to'g'ri bu masjidda masala eshitish, darsxonada bir hadis eshitish, Qur'on eshitish emas. Islom bu turmush tarzi. Hojatxonaga qaysi oyoq bilan kirib, qaysi oyoq bilan chiqishlikni o'rgatgan dinimiz. Ko'chada mashina minishga yo'l ko'rsatmagan deysizlarmi? Musulmon bo'lmay yana bizga ibrat bo'lyapti bu masalada. Bu zulm. Zulm bu. Alloh taolo zulmni o'ziga harom qilgan va bandalar o'rtasida ham harom qilgan bu narsani. Zulm qilmanglar degan. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam xolidan fiha degan Alloh taolo. Kim bir mo'minni qasddan o'ldirsa, abadiy jahannamdan chiqmaydi u degan. Qizilga yurayotgansa qasd qilib yuryapsizmi? Bitta odamni urib yuborsangiz nima bo'ladi? Qasd qilib o'ldirganga tushmayaptimi? Yo'lda ustiga ikkinchi rad qilib, uchinchi radni qo'yib qo'ygan paytimizda mana ko'chaga birodarlar. Mana mana yerda mingta mashinaga joyimiz bor, vallohu alam. lekin mashaqqat ko'rmayapti hech kim. Alloh bir rahmat qilgan ba'zi odamlarga qolganlar qo'yib qo'yapti. Chunki nimasi zarur? Ishi zarur. Tezda chiqib nima qilish kerak? Ketib qolish kerak. Birodarlar, ya ayyuhannas dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Majah qilgan hadisda. Inna hadakum la yamut hatta yastakmilu rizqu. Rizqini olmay turib hech kim o'lmaydi deydi. Rizqni istanglar, rizqni talab qilishlikda chiroyli talab qilinglar deydi. Shopir akalar, tashs akalar, Mashinasi bilan tirikchilik qilayotgan birodarlar, birovni qisib olgan paytingizda bugungi topayotgan pulingizga harom aralashib qolmayaptimi? bolangizni olib boringizda shu harom aralashgan puldi. Birovni svetoforda shuni kesib, shu qilib o'tib ketgan paytingizda narigi odamni haqqini yeb o'tdingiz, gunoh ustida pul topmadingizmi? Eshakdek qilani pul topyapmiz. Ana shunday yo'l harakati qoidasiga rioya qilmasdan topgan pulimizni harom qilolmayapmizmi Bu kuyukib gapirmasa bo'lmaydigan mavzu bo'lib qoldi bu. Hozir yangi shofir bo'layotganlar hayot shunaqa ekan deb ko'nikib ketyapmiz. Lekin men eskidan mashina minganlar ko'rib yuragi siqilib ketyapti. Mina olmayapti mashinani. Birodalar musulmon bo'lishimiz kerak biz. Halol topishlikka buyurilganmiz islomda. Demak, ana shu qizilga o'tib ketayotganimizda yoki ana shu burilish chirog'ini yoqmasdan turib tormozni tepayotgan paytimizda esimizdan chiqmasin. Alloh taolo yomon ko'radigan ish qilyapmiz. Birodarlar, bu talab deysizlarmi, iltimos deysizlarmi? Keyingi juma tirik bo'lsak, mana shu yo'lni bo'yida imkoniyati bo'lsa mashinani qo'ymaylik. Chunki namoz o'qimayotgan yurtgan odamlar namoz o'qiganlarni ahvoli shumi deb turib bizga muhabbat uyg'onmayapti. Ana deydi namozxonlaring deydi. Alloh xudo deyishadi yo'lni to'sib qo'yibdi deydi. Yo'lni to'sib qanchalik gunohingni o'zlari gapirishadi deydi. Biz ibrat olishni o'rniga islomga tosh deyishga sabab qolmayapmizmi? Qani mana shu gapilgan mavzular kerakligi kerak emasligini keyingi safar mana shu tomonda ko'ramiz natijasini. Birodalar, 5 minut keyin boringda bar Alloh bergan rizq deysiz. Yarim soat burun boringda Alloh bergan deysiz. Shunday emasmi? Bu mavzuda o'zi 1 soatlik dars o'zi. Buni bu payg'ambarlar qissalari tugatgandan keyin shunga o'xshagan bir mavzular bor edi, tayyorlab gapiradigan har bittasi bittadan dars. Lekin iloji bo'lmay qoldi bu narsani ushlab turishlikni. Tushundingizmi birodarlar? Biz musulmonmiz. Musulmonligimiz esdan chiqmasin. Odamlar islomda rivojiga kim puli bilan, kim mehnat bilan sarf qilyapti. Eng kamida biz axloqimiz bilan sabab bo'laylik. Odamlar bizga ko'ra havas qilsin. Mana namoz o'qimaganda ja jinni haydardi mashinani. Namoz o'qigandan keyin ancha insofga kelib qoldi. Islomni o'zgartirganligini ko'rsatsin. Mana islomimiz rivojiga kim qo'ldan kelgancha bir hissasini qo'shyapti birodarlar. Mana Alloh rozi bo'lsin shunday bir odamlar bor atrofimizda, mana shu masjidimizni bir suv ta'minotiga katta bir yordam ko'rsatishyapti. Bir qancha bir tonna suvlarni e, kelishligiga shu musulmonlarda tahorat oshiga qulaylik uchun mana suvlarni yordam berayotgan akalarimiz bor. Ularda atana atishini hojatimiz hojati yo'q. Chunki bu Alloh shuni qilyapti bu ishni. Alloh rozi bo'lsin kishilardan. Alloh hidoyat qilsin, mol Alloh baraka bersin. Birodarlar, bizga ham Alloh hisob bersin. Xususan mashina minayotgan birodarlar, esimizdan chiqmasin. Savdoda 1 metrni cho'zib qo'ysak qanday harom bo'ladi? Tarozida 50 gram urib qo'ysak qanday harom bo'ladi? Svetofordan urganda xuddi shunday harom bo'ladi. Hujjat dalillar bor bunga. Endi haliginga o'xshagan e, svetoforga to'xtashlikni xohlamayotgan birodarlarimiz, mana yurishaversin. Qancha yurarkin u bilan? Alloh subhanahu va taolo eshitgan mo'jizalarga amal qilishni nasib qilsin. Chunki Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar: "Man lam Alloh laysa bi'alim." Kim Allohdan qo'rqmasa, u olim emas degan. Biz har qancha masala eshitaylik, Allohdan qo'rqib amal qilmasak, bu masalalar bizga ekanligining belgisi bo'ladi. Alloh taolo eshitib, o'rganib amal qiladigan olimlardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va